disagree then? Eh? Is your contents that to be delivered directly to Dr. Leisenau of the Viral Research Institute at Zurich, transported exactly as it is, under no circumstances Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Evo danas se ponovo nalazimo u Centru za mlade u Grabriku. Moj gost je Medić Milan iz Centra za civilne inicijative. Dobar dan. Dobar dan. E, našli smo se ovdje prvenstveno da predstavimo radionicu odnosima s javnošću koja će se održati za karlovačke udruge i udruge iz Karlovačke županije za početak kakva je uopće situacija i koliko su udruge educirane o toj temi? Pa ono što smo uočili jeste da udrugama, posebno udrugama mladih i za mlade, ali recimo i novim udrugama, e, dosta nedostaju ta znanja oko javnog nastupanja, vještinama e, organiziranja tiskovnih konferencija, okruglih stolova, javnih tribina, javnih događanja, e, korištenja medija e, u svrhu promocije svojih aktivnosti i ciljeva, tako da smo na tom tragu u okviru programa emisija, dakle regionalnog programa za jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva, odlučili se e, pokrenuti i ovu vrstu edukacije. Primijetili smo da dosta karlovačkih udruga još uvijek nema niti svoju web stranicu, niti čak niti blog ili neki program profil na Facebooku što je stvarno poražavajuće obzirom da znamo da sad i postoje tehnologije i načini da se to može vrlo jeftino jednostavno napraviti bez nekih velikih ulaganja. Da, prije nekoliko mjeseci smo imali Eh, isto radionicu oko pop-up marketinga takozvanoga na kojem je bilo govorenja oko eh, tih eh, elektronskih novih medija koje mogu koristiti, a ovaj put ćemo više govoriti baš o klasičnom nastupanju u medijima, organiziranju javnih događaja i komuniciranju sa medijima kroz taj segment javnih akcija u prostoru, u urbanom prostoru, u socijalnim aktivnostima i na način kako kako da mogu, kako udruge mogu na kvalitetan način ostvariti komunikaciju sa medijskim kućama. Centar za civilne inicijative je već e, čitav niz godina aktivan u ovom dijelu Hrvatske na edu financiranju udruga civilnog društva. Kako ste vi sada zadovoljni situacijom prisutnosti u medijima karlovačkih udruga i organizacija civilnog društva? Pa osobito ohrabruje situacija na sjeveru Karlovačke županije gdje se već e, jedno vrijeme stvara jedna koordinacija udruga mladih. Oni su dosta prisutni u medijima, svi znaju za udrugu mladih 90. iz e, Kamanja koja je popularna i poznata po svojoj rock sceni koju je tamo razvila ali također sada se tom jednom e, cijelom pokretu i toj mreži priključuju i udruge poput Kulturne epidemije iz Ozlja, udruge mladih u Žakanju, postoji jedna inicijativa mladih u Ribniku koja se sada stvara, također e, vrlo ambiciozna ova udruga Zvono u skupu iz e, Zamršja, tako da ohrabruju definitivno te inicijative mladih i za mlade na sjeveru Karlovačke županije, međutim općenito još udrugama nedostaju znanja znanja i vještine oko javnog nastupa. Da evo da se sada vratimo na ovu radionicu gdje će dobiti neke informacije, neka znanja koja evo do sada nisu imali, vjerujemo da će ih i znati, uspjeti iskoristiti, pa možemo malo predstaviti tko će biti voditelj i šta će se raditi, na koji način. Dakle, evo ga, na radionici ćemo imati e, jednog e, gosta trenera, to je Darko Lisac, e, poznati karlovački novinar. S njim ću neka vrsta asistenta na radionici biti i ja, tako da ćemo nas dvojica iz perspektive novinara, iz, perspektive dugogodišnjeg NGO aktiviste pokušati udrugama prenijeti znanja i iskustva javnog nastupa prema medijima. Na koji način će se raditi? Radionica je osmišljena vrlo interaktivno sa puno zanimljivih, vrlo često i smiješnih e, primjera e, i e, vježbi, da tako kažem. Gledat ćemo dosta isječaka iz medija, učiti na primjerima karlovačkih udruga građana i drugih domaćih udruga građana, ali i dobrim i lošim primjerima od samih profesionalaca kao što je HTV i druge medijske kuće. Eh, polaznici će sami eh, uvježbavati eh, sastavljanje mm, popisa medija koji su im relevantni, pisanje izjava za medije, usvajaći i razvijati vještine održavanja tiskovnih konferencija, javnog nastupanja, tribina, okruglih stolova, dakle nekakav osnovni set znanja koji im je potreban za pokretanje vlastitog, vlastite promičbe u e, medijima i ono na čemu će biti dakle osobit naglasak ove radionice jeste dakle da udruge samostalno stvaraju imidž o sebi umjesto da se o njima širi glas putem glasina, jel dakle da, da same aktivno kreiraju e, vlastitu sliku o sebi u medijima. svojevremeno ste vi organizirali, sada se vratimo na ove nove medije, na dakle nove elektronske ili kako ih vole zvati, nove medije, radionice, tečeve, izrade web stranica i još neke druge organizacije tu u Karlovcu su se bavile tako tim edukacijama. Pa koliko ste sada zadovoljni, kakva je sada situacija? Pa mislim da ono što nedostaje na tom području novih medija jeste jedna e, možda e, umreženost e, postojećih blogova, web portala, web stranica ili nekakva ono središnja matična web stranica koja bi bila informativnog karaktera i usmjeravala ili objedinjavala sve te medije koje se tu pružaju. U svakom slučaju na tom području postoji dovoljno Eh, prostora za unapređivanje iskustava, ali eh, ono što je bitno za udruge jeste da barem same razviju svoje vlastite web stranice, blogove i takove medije oglašavanja. Pa koji je razlog zbog čega se to ne radi? Evo, i bilo je tih, dosta tih već edukacija i opet eh, nekako stoji. Ništa se nije dogodilo. Ili se bar, ili jako, jako malo. To ovisi do senzibiliteta i do e, aktivnosti ili inertnosti pojedinih udruga, ono s naše strane je utoliko e, utoliko je pružena mogućnost edukacije. Postoje naravno primjeri dobre prakse, prije svega vaša web stranica od domaćih je vrlo interaktivna, e, vrlo dobro, da tako kažem, opremljena, E, dobro linkana sa drugim izvorima. Tu svakako treba napomenuti web stranicu Poluge. Ja bih e, ponovno još jedan put naglasio ove web stranice sa sjevera Karlovačke županije, posebno web stranicu oko Lapis Rock e, festivala koja je dosta kvalitetno, jednostavno napravljena, ali kvalitetno. Tako da ima nekih primjera dobre prakse i na tim primjerima dobre prakse i ostale druge trebaju graditi svoje iskustvo. Da, sa, sa ovim modernim tehnologijama, stvarno evo što već rekli, nije potrebno imati neka velika sredstva, niti ne znam kako znanje da se pokrene, bar taj oblik informiranja. A jedna od ovoga e, od tih web stranica ili portala koja bi objedinjivala sve je i portal koji je zamišljen u u okviru gradskog programa za mlade. Kakva je situacija sa tim? To još nije saživio. E, na tome se radi, uskoro će ta stranica biti podignuta i nadam se da će ona predstavljati e, novi e, medij, novi web portal preko kojeg će se pogotovo mladi moći informirati o svim zanimljivim događajima u javnosti. U okviru e, ovoga emisije imate li još u planu neke druge medijske edukacije za organizacije civilnog društva u Karlovcu? Za sada je ovo prva takova radionica koju ćemo e, odmah e, tjedan iza provesti u Jastrebarskom za područje Zagrebačke županije. vidjet vidit ćemo kakav je odaziv. Za sada se jedno 20 udruga prijavilo na ovu radionicu i koliko bude bilo više zanimanja možemo ju napraviti kao cjelodnevnu. Za sad je zamišljena kao poludnevna, čisto probno da vidimo imati e, kakav će biti odgovor e, polaznika. A osim e, medijskih radionica, što imate još u okviru e, emisije za, evo, za najaviti? Emisija dalje ide svojim e, uobičajenim tokom. Naravno, udruge građana najviše traže ove edukacije o prikupljenju sredstava. Tako je baš ovu subotu u Domu mladih u, u Zamršju bila radionica ovaj, pisanju projektnih prijedloga, tako da vrlo često ovaj set E, edukacija koje mi inače radimo, mi to vrtimo i dalje, ali s vremena na vrijeme nadopunjujemo sa ovakovim, kao što je sada ovaj novi proizvod, da ga tako nazovem, e, medijskog, e, medijske edukacije za udruge. Evo možemo sad još samo za kraj pozvati, jer se još može prijaviti, ima li mjesta? Mjesta naravno ima, da pače nama u interesu da dođe što više ljudi, jer su vježbe tako napravljene da će se, biti će vrlo interaktivne, vrlo duhovite, vrlo smiješne često, polaznici će biti u jednoj dosta čestoj e, interakciji jedni sa drugima, tako da nam je baš u interesu da dođe što više ljudi, e, slobodno dođite, čak i bez najave, evo sada nema ni vremena ono od danas do sutra e, da se to puno ljudi prijavlju. slobodno neka u Centar za mlade na Grabriku dođu u srijedu u 4 sata i planirano trajanje je do 20 sati. To je sada ovaj srijedi? Dakle, radionica je sutra, u srijedu, 13.10. u 16 sati i traje do 20, dakle e, jedno 4 sata poludnevna radionica na koju i kroz koju e, ćemo prenijeti ta znanja koja smatramo da su potrebna udrugama. Svi koji ste zainteresirani za dodatna znanja ili nova znanja o odnosima s javnošću u Grabrik dakle sutra u 16 sati. Ok Milan, evo puno hvala, mi ćemo se još čut vezano i za emisiju i za sve ostale aktivnosti koje se ovdje provode u Centru za mladu u Grabriku. Sljedeći sugovornik u današnje emisije je Stjepan Perković iz Udruge Mladih Pologa. On će ovako predstaviti, pokušati približiti slušateljima o gostovanju i o to, maloj turneji koju, kojom se LED festival i Nepokoreni grad, dakle festivali koji su u ljetnim E, mjesecima događaju u Karlovcu predstavljaju u nekoliko hrvatskih gradova, odnosno klubova. Dobar večer. O čemu se radi uopće? To se radi zapravo o projektu koji omogućuje e, Klapčer. Klapčer je jedan savez udruga čiji je osnovni cilj decentralizacija e, sredstva koje su namijenjena za udruge i prijavili smo znači taj projekt Eh, Let festival i Nepokoreni grad eh, on tour i prošao je i samim tim smo ovaj, krenuli u realizaciju tog projekta koji je zapravo gostovanje u tri grada i eh, u sva ta tri grada zapravo udruge Poluga i Domaći koji su u i partnerske udruge promoviraju svoje E, umjetnike i vještine, uglavnom kroz radionice i koncepte. Na čemu se konkretno radi, koje su bila dosadašnje aktivnosti, dakle ovo, sada vašeg gostovanja koje će biti u petak u Puli, e, to nije prvo u okviru ovog prezentacijske turneje. Da, e, Prva dva gostovanja su bila u e, Čakovcu i u Križevcima i e, tamo smo znači e, bili kao gosti i organizatori tih koncerata. U, okviru našeg nastupa u Čakovcu smo održali radionicu. Na radionici smo imali čak i posjetitelja. Se o radionici Inga sa softverom Resolum i e, isto tako je bila održana i radionica digitalnog DJinga u softveru Traktor. E, sve u svemu smo ovaj, zadovoljni tim e, gostovanjima i sad ćemo u poli u petak zaokružiti nekako cijelu priču jer je to završno, završno mjesto i tamo nekako očekujemo najveći broj ljudi i nekog najbolje atmosfere. Kako ste uopće došli na ideju ovako e, prezentirati festivale e, na taj način van Karlovca? Dakle, ono, festivali su do, više manje nekako bili usmjereni su na karlovačku publiku, tako kao što smo rekli u ljetnim mjesecima, pa evo sada festival izlazi van iz Karlovca. Pa da, na neki način e, htjeli smo zapravo vidjeti koliko je zapravo koliko su spremni eh, ljudi <clears throat> iz nekakvih ono bližih krajeva u regiji možda posjetiti eh, naše festivale koliko su uopće zainteresirani za, za takav vid zabave i na taj način smo dobili malo širu sliku toga kakvi su zapravo ljudi u Čakovcu, Križevcima, a još ćemo zapravo vidjeti kakva je u poli situacija. Znači to je bilo, a možemo reći kao neka vrsta istraživanja tržišta, ako bi se moglo Kako ste zadovoljni sa ovoga, sa ekipom u Čakovcu, odnosno Križevcima? Teško je nekako objektivno to prosuditi, ono budući da smo bili svi tamo možda svega par puta u životu, pogotovo u Čakovcu, ali pa različite su ekipe, različite su mentaliteti i zapravo um, bilo i, i negativnih i pozitivnih reakcija i sa strane organizatora i od strane publike, ali e, sve u svemu smo e, zadovoljni. Možda malo više sa Križevcima nego sa Čakovcem, ali ono, svjesni smo da su to nekakve e, stvari koje su, znači, tipa, spadaju u nekakve kategorije mentaliteta, masa i neke stvari koje je teško ovako objektivno procijeniti. see so much blood I run in the ghetto. Too much youth Dakle, nakon ovoga Čakovca i Križevaca, možete čak i povući neku paralelu sa Karlovcem, s Karlovačkom ovdje scenom, ponudom, pa kako, kako sve skupa je to vama izgledalo? Odnosno, šta, ono šta, gdje su tu nekakve bolje strane Karlovca ili gore ili šta, šta se može recimo iskoristiti za tako neki primjer dobre prakse ili... Kad se radi nekakva um, gruba usporedba, um, čini se da u Karlovcu možda uh, postoji um, nekakav e, mali broj ljudi koja e, ipak održava scenu i koja se trudi e, dovesti ljude, okupiti ekipu na svoje događanja, tako da se ne bi moglo desiti recimo tako lako kao u Čakovcu da se ne dovede barem ono 15 ili 20 ljudi iz grada zato jer je jednostavno u ekipa recimo. To smo primijetili da u Čakovcu su ljudi možda malo po tom pitanju e, uspavani i da jednostavno nemaju nekakvu e, rutinu, e, mašineriju sa kojom bi mogli pokrenuti manji broj ljudi da dođu na njihove evente. Na druge strane, evo i Čakovec i Križevci za razliku od Karlovca imaju sasvim solidne klubove u kojima ste nastupali. Da, da to je na neki način ovaj, ironično, ali eh, u Čakovcu je klub eh, prostor, dosta solidan klub i ono, podoban je za više tipova događanja od koncerata, recimo punk bendova do DJ nastupa pa i nekakvih performansa i eh, jedino je možda lokacija malo neobična s obzirom na to da nije u samom centru i da se vjerojatno možda nekom broju ljudi, e, nekom broju ljudi ne da e, odlaziti tako malo dalje do kluba, ali za razliku od njega je e, klub u Križevcima izvrsno uređen i on me nekako najviše ovaj, jer zaista mu ništa ne fali, dovoljno je velik, dobro je osmišljen, ima sve što treba svaki klub imati i tamo smo nekako doživjeli i toplu i pozitivnu reakciju uopće čak su nam rekli da bi htjeli da opet dođemo. što se tiče, evo, dakle, pozvali su vas tamo Križevce, sad ono, očekujemo ovaj nastup u Puli, dakle ovoga petka, pa e, vidite nekih on, mogućnosti e, za neku buduću suradnju, nastavak, nastavak dakle, cijelih ovih događanja koji su bili evo sada i u ovom Čakovcu i tako dalje. Sjećamo prije nekih godinu dana ste nastupili u Zagrebu, Medik i tako uglavnom izašli ste van iz karlovačkih okvira. Da, pa svakako očekujemo nekakvu e, suradnju e, i uvijek smo u biti otvoreni za e, nastupe. Htjeli bi možda posjetiti Rijeku, jer Rijeka je dosta zanimljiva kao e, scena i tamo sigurno bi se našla prilika, ali jednostavno moramo se malo bolje povezati. I isto tako vidjet ćemo sad nakon Pule da li bi tamo mogli ostvariti nekakve kontakte da se i dalje nastavimo u biti, možda u malo većim gradovima sa malo jačim urbanim e, trendovima i kulturom e, dalje promovirati i nastupati. Osim evo ovoga prezentacijskog e, dijela Lesu Festa i nepokorenog rada na turneji, kakvi su vam daljnji planovi, što se sprema za sljedeću godinu? Pripremate li festival, već ono sljedeće izdanje? Pa da, zapravo e, festival je e, stalno taj nekakav e, draft projekta u, pripremi, u dorađivanju, on se uvijek unapređuje, uvijek se nastoje ovaj, u njega još ukomponirati nekakvi novi sadržaj i iduće godine se planira dosta tih stvari, sad neke stvari možda ne bi smio govoriti, ali ovisno sve o jeli, sredstvima koje će se izdvojiti za projekt, e, projekt bi mogao još jači biti ove godine, pogotovo u, u nekakvom e, smislu edukacije o različitim temama koje su vezane uz moderne medije i copyright recimo i tako dalje. Rekao si da je e, cijeli ovaj projekt e, da ide kroz e, platformu Klapčar Kultura, pa evo kako ste zadovoljni sa ovim, sa, suradnjom sa Kulturom i opće koliko vam je bilo sada to komplicirano, koliko ste uopće u, sve skupa izvesti kroz Kulturu? Pa je zapravo jedna izvrsna platforma i ljudi koji tamo radi su dosta pristupačni i oni su zapravo jako korektni i zahtijevaju ono, jednaku e, reakciju od nas, znači da budemo ozbiljni, korektni i da izvršimo svoj posao. A zapravo to što su oni napravili je izvrsno e, prilika za sve te nekakve <clears throat> manje udruge iz manjih sredina da predstave svoje projekte i da se kroz e, tu platformu e, dalje e, promoviraju po cijeloj Hrvatskoj, što je znači nekako i cilj samog tog klapičara saveza, znači da se decentraliziraju sredstva namijenjena za udruge i da se generalno e, da zažive ostale sredine osim Zagreba. A šta je osim vas i druge Karlovačke udruge poglavito koje se bave nezavisnom kulturom, kulturom mladih, evo nisu se uključile u cijelu ovu priču jer sigurno bi im moglo koristiti. No dobro, evo sad ovaj, možda ovaj razgovor malo pridonese tome da u buduće da neke druge organizacije uzmo i tu mogućnost u obzir. To bi sigurno bilo dobro jer na, taj način bi mi ojačali suradnju sa tim udrugama i nekako bi e, zajedno dalje promovirali Karlovac i njegovu kulturu što se generalno kulture tiče u to bi bilo svakako dobro. Puno uspjeha u Puli. Hvala. a vi svi koji ste u blizini ili koji ne znate šta u petak napraviti, sjednite u automobil, to je jedno dva sata vožnje, ulaz je dolje besplatan, sve aktivnosti će biti u prostoru udruge Monte Paradiso koje smo isto već predstavili u prošlim emisijama. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras u emisiji o društvu Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu utorkom od 20 sati ili na internetu na adresi stanica mir.org ili domarski.hr. Lijep pozdrav, do slušanja.